يا أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان قد لاح فجرك باسما فلترق بي ذاك الزمان يا أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان قد لاح فجرك باسما فالفرق بذاك الزمان أبطالنا بجهادهم وماضائهم قصاموا الجبان وبنوا لمجدك سلما بدمائهم بلاغ العنان أبطالنا بجهادهم وماضائهم قصاموا الجبان وبنوا لمجدك سلما بدمائهم بلاغ العنان فلتهنئي يا أمتي ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضت والليث يهتم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد Ja moram priznat da se ne sjećam, znači, dokle smo stigli zadnji put kad smo čitali desetnu knjigu. Imate li teku neko i nešto da je? Ja tada nisam vidio Sjećam se da smo govorili o izuzimanju u, u imanu. sve se da smo o tome govorili. Izuzimanje. Da se kaže, jesam li muslimani? Jesam, inša Allah. Ja ne znam je li to bio zadnji vers ili bilo još poslije toga. Znači, sjećate li se kakav je hokum? Smije se izuzimati? Smije se reći, ja, jesam ti mu'min, jesam inša Allah, smije se reći? Jes, znači, uh, e, ahlu sunna wal džema'a izuzimaju u imanu i kažu, jesam inša Allah, mu'min sam inša Allah. U kojem smislu? U smislu da sumnja, jel mu'min ili nije, ili? Da će preseliti inša Allah, pa Znači, ne smije. Ako kaže da sumnja, jel mu'min ili nije, gotovo. Znači, ne tako, nego izuzima iz dva razloga. U smislu, znači, izuzima mu'minije da ima osnovu imana, ali, znači, ne garantuje za sebe potpunost imana, iman sa kojim će, znači, sa kojim je dženetlija. Jesi razumio? Znači, kaže mu'min sam inša Allah, mu'min sigurno sa osnovom imana, bez ikakve sumnje, ali, ne, hva, ne falim sebe u smislu da mi je iman potpun i da sam ispunio sve vađibe. Jeste li razumili? E tako je Selef govorio, inša Allah, sa tim značenjem, inša Allah. Jeste razumili? Poslije su neki još od halafa dodali, inša Allah u smislu, inša Allah da preselim sa, i, sa imanom, gledajući na, na konac i završetak. Bez inša Allah. Bez inša Allah ako kaže jesam mu'min, znači opet se mora odnositi na to mu'min samo u osnovi, znači ima osnovu imana. Ali ne misli se i ne smije niko za sebe reći je garantovati potpunost imana. Je tako? Da je on. Je tako? E, zato treba govoriti Jesam, oni sam, inša Allah. E, ako nismo dalje govorili, sad je na redu jedna ovako teška tema. Teška. Teška tema, ja sam je pročitao, znači, sa vraćom kalesi. Pa ne znam, ovo pitam vas, šta predlažete? Da li da mi ponovo ovdje čitamo ili da donesemo snimak iz Kalesi pa da Pedovitru? Pa se već radio, Znači, to sam pročito sa njima. Ili da, da ovako pogledamo važnije mesele, pa da pročitam. Znači, naslov je naslov je et tagutu vasifetul kufri bih tagut i kako se čini kufr u tagut. To je sljedeća, znači, tako je došlo porijed. Pa su teme, znači, pitanja, šta znači tagut? I neki primjeri za taguta. Zatim tema, ko su glavni taguti i kako se čini kufr u njih? da proglasiš taguta keferom, da ga smatraš keferom i njegovu skupinu i da ih se odrekneš, to je šart za ispravnost islama. Sjećate li se? Jesmo o tome govorili? Na ovakav način, znači, ove mesele smo čitali, nismo. Niko se ne sjeća. Niko se ne sjeća od onih šest. Nije na ovakav način. Znači, bilo je ovamo pod, pod naslovom šta su šertovi za potpuno šehadeta. Znači, od značenja šehadeta je kufru taguta, ali to je to je... Nije je baš taguta, ali to je bilo zato što je vezano za šehadet, ali sad govorimo direktno, znači, o taguta. E, kufr u taguta je, znači, pola tevhida. I A tevhid je znači osnova imana i njegov glavni ruk. tako? Iman ima nekoliko ruknova. Glavni rukn je tevhid vjerovanje u Allah subhanahu wa ta'ala. Suđenje po tagutu ili presuda po njemu je vjerovanje u tagutu. Je tako? I to je pitanje. Ne znam, hoćemo li sve, ali ovo ovaj... Ne, hoće da kaže, doćemo do toga. Znači, ovo je zadnja mesela u ovom, u ovom lancu, ali hoće da kaže, evo mogu odmah reći, znači, da je suđenje pred tagutom i traženjem suda pred tagutom, to je u stvari vjerovanje u tagutom. To hoće da kaže. Jer ajet uh, e, svijedi yuridune en jete hakemu ila taguti, wa kad umiru en jakurubi. Uh, žele da se sude kod taguta, a naređeno im da kufr u njega učini. Ovo nare, a naređeno im da kufr u njega učine, šta znači? Oni žele da se sude, a naređeno im da učine kufr. Ispade da je ovo što žele da se sude ima u taguta. Nije ispade, nego tu znači. ono Žele, ono, onaj, u prvom dijelu. žele, žele, evo, piće to pitanje. Sve će biti, znači, nemojte žuriti. Evo, prvo da vidimo šta je tagut. To je, kaže, nastalo od glagola koji znači tava, talut, u stvari da ne bi čitao sve u jezičko značenje, da vam kažem, u osnovi to je označava nekoga ko pretjera granicu u, u nečemu, prijeđe granicu i prijeđe svoje, znači pretjera o, granicu u, u tom tugijanu, odnosno nepravdi, zulomu i, i, i, i to je tagut. U tom jezičkom smislu. I tagut se odnosi, tagut se kaže i za muško, i za žensko, i za množinu, i za jedinu. Uvijek isti oblik riječi. Znači ne mijenja se. Uvijek se kaže tagut. Pa kaže u muškom rodu yuriduna an yatahakamu ila taguti wa qad umiru bih wa qad umiru an yakfuru bih želi da se sude kod taguta naređeno mi da u njega kufr učine ovdje muški rod zatim u, u množine والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات oni koji ne vjeruju njihovi zaštitnici su taguti izvode ih ovdje u množenju. Oni ih izvode. Ti taguti ih izvode iz svjetla na, na tmjene. To je znak zahvalnosti za njihov tako, tako taguti radi. Dobro. Za ženski rod veledi nečtenebu tagute en jabuduha. Oni koji se klonim taguta da je obožavaju. Pa je ovdje, ovdje došlo da je obožavaju oni koji se klone ta guta da ga obožavaju mi tako prevodimo uvijek zato što kod nas tako ali u arapskom je došlo da je obožavaju tako znači to je ovaj jezičko značenje govori ovde znači učenjaci jezika Ebu Vejde Volkesaja i Džemahir luga i znači ostali učenjaci jezika kažu da je tagut sve ono ma ubide min dunin sve čemu se ibadet čini mimo Allaha Sve je to tako. Čem god se čini ibadet, ibadet mimo Allaha, kaže Džavheri, tagut je znači e, kahin, e, to znači vraćar, tagut je vraćar, tagut je šeitan i svaki vođa u zabludi. Svaki vođa u zabludi je tagut. A pa jesu na istoj da svi ti ta to ne mora da znači, ovo je samo definisanje, znači šta sve spada pod ta ruta. I spominjemo različita definisanja. Ovaj rekao ovo, ovaj rekao ono, pa, će, pa se malo, znači sve su tu ta ruta. Dalje, kaže Malik i drugi od Selefa i Halefa, sve ono što se obožava mimo Allaha je tagut. Kaže Umar ibn Khattab radijallahu an, ibn Abbas radijallahu anuma i mnogi mu fesiri, kažu taguti u stvari šej, šejta, on je tagut. Kaže Ibn Ketir, rahmatullahi ali, i ovo je vrlo, kaže, onaj jako mišljenje, koji, da je tagut šejta. Zašto kaže? Zato što on obuhvata sve ono što su radili u džahilijetu. Ko? Šeitan obuhvata sve ono što su radili u džahilijetu. Od obožavanja kipova i suđenja prema džahilijetu i protiv kipova i traženja pomoći od njih i sve. Znači jednostavno sve to obuhvata šeitan. Kako to sve obuhvata šeitan? Jer na sve ih je to navratio i naveo šeitan. Zato je on vođa u svakom dalaletu. I najveći tagu. Dobro. E, kaže vahidi kod Allahove riječi ju'minune bil džibti o tavuti vjeruju u džibta i tavuta sad tumači šta je džibut. Kaže, to je sve ono što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala je džibut. I, i tagut. Kaže Ibn Abbas, džibut to su kipovi, a tagut to su oni ljudi koji rade kod kipova. Koji, znači, govore u ime kipova. Jednostavno, prevodioci kipova jer kod svakog kipa su bili ljudi koji ga obslužuju, jel tako? Pa kad neko dođe, traži neku pomoć ili, jel tako, oni stoje tu kod kipova i govore za njih, iznose kako ti kipovi pomažu, kako kad se bacaju strelice, čitaju volju tih kipova, šta im poručuju, tako, znači, to su sve ovaj tagut, jel tako? U drugom rivajetu kaže, džibt je znači ovaj e, kahin, kako sam malo prebao kahin, znači vraćar, gatar, gatar, kahin, gatar, to je džibt, a tagut je sihirbaz. Gatar i sihirbaz plus dvije različite stvari, je tako? Ovaj pravi sihir, a ovaj gata proriče i govori da zna ono što samo Allah zna, je tako? Pa džibt i tagut, znači da otprilike kruže oko tih značenja. Juriduna je tehakemu ila tagut, kažu neki od Selefa da se odnosi na Ka'b ibn Ešefa. Ovaj ajet žele da se sude kod taguta, ovaj ajet u suri Nisa odnosi se na Ka'b ibn Ešefa. Po povodu objavi, jel tako? Kad su se otvorili židov i musliman. Pa židov govori, hoće da se sudi kod poslanika, a musliman kaže, ne, hajmo kod Ka'b ibn Ešefa. Pa je objavljen ovaj ajet. Pa kažu ovdje i želi da se sude kod Taguda, odnosi se na Kjab ibn Neki drugi kažu ne, odnosi se na Hujej ibn Ahtaba. Je tako? Koji je bio otac sa Safije, radi Allahu anha, je tako? Žene Allahog poslanika, sallahu alaihi wa sallam, je tako, židov, vođa židovski, koji je rekao kad je se vratio vi ugledao poslanika, vidio ga, vratio se, rekao svojom bratu, jel on, on jest, kaže, on je poslanik. Pa šta ćemo, kaže, su dok smo živi. E to je taj. Kaže da se na njega odnosi. Kaže, zašto su zaslužili ova dvojica da se na njih odnosi ovu tagut, da su oni taguti? Zašto su, kaže, zaslužili su ovo ime zato što su oni vođe u dalalet. Židovski vođe u dalalet, u zabludinu. I zato što su pretjerali u tu vijanu, u, prešli sve granice u, u, u nepravdi i zavođenju ljudi. I zato što su im se židovi u svemu tome pokoravali, a u nepokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato što se se njima židovi pokorili u čemu? U nepokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa kogod ima ovo svojstvo, on je tagut, Kome god se ljudi pokoravaju mimo Allaha, u nepokornosti Allahu, on je tagut. Kaže Ibn Ketir, rahmetullahi ali, jurid unen je tehakemu ili tagut, želi da se sude kod taguta. Pošto je spomenuto, znači da je objavljeno onaj zbog muslimana koji je tražio da se sudi kod Kaab ibn Ešefa i da se sudi po džahilijetu i tako dalje, ovo ovaj ajet, znači obzirom da je objavljeno tim povodom, ovaj ajet je daleko općenitiji od toga. Ne odnosi se samo na ovaj slučaj koji se desio. Znači, nego ona kudi svakog onoga. Možda je bilo dobro zbog ove... E. Koda je malo kaže, ne odnosi se samo na Kaab ibn Ešrefa, nego se odnosi i na svakoga ko ostavi Kur'an i sunnet i bude tražio presudu mimo njih. Tako kaže Ibn Ketir. Ne odnosi se samo na Kaab ibn Ešrefa, na svakoga ko god traži neku presudu mimo Kur'ana i sunneta. I na, ovde se u ovom ajetu Znači, na to misli pod, pod tagutom. Pa iz svega ovoga što smo nabrojali, iz svega ovoga, kaže, na kraju zaključujemo, da tagut obuhvata sve ono što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Svakog vođu u zabludu, koji poziva u zabludu i uljepšava je. Zatim, odnosi se na svakog onog ko se postavi ljudima da im sudi znači mimo Allahovog zakona. Alikum salam. Da im sudi džahilijetskim sudom koji je suprotan sudu Allah subhanahu wa ta'ala i njegovog poslanika sallaha Odnosi se još na svakog e, gatara i na svakog sihirbaza i na sve one koji služe znači kipove i poslužuju kao što poslužuju kipove, poslužuju i one turveta, jel tako, kaburove na kojima se na kojima se čini i bade. Znači, na sve se to odnosi. A najprije od svega ovoga odnosi se na šeitana zato što je šeitan naveo ljude da učini sve ove spomenute stvari. Prije svega odnosi se na šeitane, ali tako? I on je osnova svakog taguta. On je najveći tagut, je tako? I to je kraj govora ovdje. Kraj govora. Šeha Ebu Batina. Ebu Batin je jedan od muftija muftija na arapskom polostru taj upitana je stalna komisija za fet upitala stalna komisija za fet je postavljeno pitanje predsjednik komisije je bio še Abdulaziz i Abdullah bin Bas pitanje kaže šta znači ta tagut općenito i šta je tefsir ajeta ovog što smo spomenuli Alam tara ila ألم تر إلى unzila ilayka wa ma unzila min إليك وما an من ila at-taghut wa qad الطاغوت an أمروا bih wa yuridu ويريد الشيطان an يضلهم ضلالا ba'ida Znači ovdje želimo da nam objasnite prvo šta znači općenito taghut Da li ovdje ulaze i oni koji sude mimo Allahovog zakona i oni kojima se sudi koji prihvataju to suđenje. I drugo, šta znači ovdje žele da se sude? Šta znači ovdje žele da se sude? Kažu neki da ova želja je znači unutrašnja stvar i da se ne može znat i poznavat svana. Ne može niko znat li neko želi da se sudi ili ne želi. Jer je to unutrašnja stvar. Prema tome ne možemo nikoga ne smatrati, je tako, onaj, na osnovu toga ne možemo nikako hukmu nik, ni na koga, nikome ne možemo zbog toga suditi, jer ne znamo, nikod koga ne znamo, je on želi ili ne želi da se sudi. Pa šta to sve za znači? Jeste razumeli dva pitanja? Prvo pitanje, šta je općenito obuhvata ta gutu? Je li samo onaj ko sudi ili i onoga kome se sudi? I drugo, šta ovdje znači želi da se sudi? Šta znači ta želja? Prvo, odgovor, znači, općenito značenje tagut, sve ono što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Na bilo koji način. Bilo namazom, postom ili zavjetom. Ili zavjetom. Ili klanjem kurbana ili pribjegavanjem njemu u tegobama. Pribjegavanje. Kao na primjer, kad se neko razboli, tako, ili mu se nešto desi, a, pa ovdje je hođi, pa pođe ga saditi, idi na turbe tu i tu, pa tamo kod tog turbeta ovaj, radi razne stvari. Je tako, crvenog horoza, ubac toliko para, ili tavafi oko tog kabura, ili što znači pribjegava kome sad tom evliji što je zakupan u tom kaburu. E to je sve ibadet, znači sve to obuvata. Sve što se, znači svi ibadeti koji se čini Allah subhanahu radi otklanjanja štete i pridobijanja koristi. Ili, svako suđenje koje je zamjena za Allahu knjigu i sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači svako suđenje kojim se zamijeni Allahova knjiga i sunnet njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ono na što se misli na taguta u ajetu koji je spomenut u suri Nisa, zar ne vidiš one koji tvrde da vjeruju ono što je objavljeno tebi i prije tebe, a žele da se sude kod taguta, a naređeno da učini kufru njega na taj ajet. Kaže, ovaj ajet, kaže, upućuje i na taguta ovde u ajetu misli se na sve ono čemu se ili gdje se traži presuda mimo Allahovog eh, mimo Allahove knjige i sunata njegovog poslanika sallaha alaihi wa Od, kaže, eh, od uređenih eh, uređenih sekularističkih zakona to je tagut. Uređivanje sekularičkih zakona, tagut. Zatim, običaj koji se naslijedi, a suprotni su šerijet. Isto tako. Zatim, vođe plemena koji suđe među ljudima po tim običajima. Znači, u arapskom svijetu imaju plemenske zajednice još uvijek tradicionalno se čuva, imaju tamo vođe nekih plemena i oni imaju neke svoje plemenske obi, običaje po kojima na koje se vra, vraćaju. E sad nemojte vi zamišljati to nešto plemenski tamo kad se spomene odmah neke s perikama i perijem. Nije to ima i ti plemenski običaj imaju kod nas u Mahalama, je tako? Neki ade to običaj koji ne smije niko da prekrši prekrši. Samo što nema vo, volja, to je izblijedlo. Pa nema u narodu, znači. Izblijedlo je to. Znači, to sve tagut. E, zatim nabraja ovdje, znači, i e, gatara. I iz svega ovoga kaže e, je jasno i postaje jasno da svi, znači, sistemi koji su postavljeni da se prema njima sudi, a suprotni su Allahovom šerijetu, upotpadaju pod značenje tagu, tagu. Svi, znači sistemi koji su postavljeni, a nisu zasnovali na Kur'anu i Sunnetu, svi redom, bez izredka, su tagu, tagu, tjeguvata i značenje riječi tagu. Ali ono znači čemu se čini ibadet mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, a taj nije zadovoljan sa tim. Kao na primjer ko? Isa alisa. I dobri ljudi. Znači, dobri ljudi kojima se čini ibadet, ali oni nisu sa tim zadovoljni. Niti su to naredili, niti su to poručili. Tako. Oni se ne nazivaju tagutom nego se naziva tagutom šeitan koji je pozvao da to čine i to im uljepšao. Od žina i lju i ljudi. Pa je tagut ko? Pavle koji je uveo svijetu trojstvo. On je tagut. A nije Isa ali i selam sad što je. Isa Pavle. Pavle koji je izmislio svijet o trojstvu. Sad trenutno, znači, e, jesu, znači, njihovi popovi, vođe koji... A narod? Oni su svakako mušvici, nevjernici kod nas po drugim osnovom zbog širka koji čini svijetog trojstva i tako da. Tamo. Tamo. Znači, ipak znači, e, znači u ovom kontekstu taguta znači u ovom kontekstu taguta ne ulazi u značenje narod židova i kršćana ne ulazi u značenje taguta Allah najbolje zna kako sam ja shvatio da sad ovu definiciju taguta dobro drugo pitanje ovdje kaže šta je ova želja koja se ovdje spominje žele da se sude kod tagut. Kaže, šta je kaže da? To je ona želja koja ide uz čin, uz izvršenje radnje. Ili, znači, ta volja, ona se izražava uz popratne stvari i znakove koje upućuju na namjeru da to radi nam namjerno od sebe, svjesno, znači od sebe, namjerno uz je, a to dokazuje, znači ne mora da, da, da mi sad zavirujemo u srce, jel želi ili ne želi, uz svaki uradnju imaju popratne stvari koje dokazuju da to čovjek radi sa svojom željom i svojim ciljano, znači, da je to ciljano radi. Svatate? E, na to. Slaže se s tim. Jeste razumeli? Ciljano to radi, slaže se s tim. Dokaz za to je sljedeći ajet. Poslije ovog ajet. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ رَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَسُدُّونَ عَمْكَ السُّدُودِ I kad im bi rečeno dođite onome što je Allah objavio i poslaniku, vidiš munafike kako od tebe odvraće. Pa je sad ovo odvraćanje od čega? Od onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio i od poslanika, direktan dokaz da oni žele da se sude jest kod ta guta. Jeste razumeli? Jeste povezu? Ja. Jeste, ovo jasno. Znači, šta je dokaz da oni žele? Dokaz da žele je sljedeći ajet kad im je rečeno dođite Allah onome što je Allah objavio i poslaniku vidiš munafike kako od tebe odvrat odvraćaju. Odvraćaju od čega? Od onoga što je Allah objavio i od poslanika, to je dokaz da je ono gore stvarno želi da je to njihovo htjenje i cilj. I da... U prilogi tome jesu i židovi i kričani, to nisi konkretno skroz, da oni žele to na čemu se sad, razumiješ? Bez obzira poklovi i palci, oni to žele, razumiješ? Vezano za to, baš za taj kuranski raj. Oni žele da... Oni žele na ovu, ovu na čemu su oni, recimo židovi i kričani, kao narod. Razumiješ? Žele da okružavaju. Pa žele, ja, i rade to. Ja. Dakle, oni jesu baš pravi taguti. Ali okružavaju tako gledajući. Oni okružavaju taguti. Iz kome sad, sad svi mi koji smo sad zato da dobro obrškani studij, ja tako, kao nije. I ovdje kažem, dobro obrškani su pravi taguti, to treba. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Dakle, ispada on da je pravi tagut. Tagut je Pavle koji je učinio sve za trojstvo. Taguti su svi sad, recimo, monasi ovi, protiv redimo na vjeri, ne znam ja kako više dolazim u ovom razumiješ? I sav taj narod koji želi to baš upravo, ispaće sad da nije pravoslavac, židov tako, a neki božno jest, razumiješ, koji želi se sudi, prvo da došli jedno, ajmo se sudi do ručku, ne imamo ovdje, da se Samo. Oni tako žele židovi kršćani po tom zakonu, razumiješ? A muslima, ono tko muslima, možda ne znam, možda ovdje, možda ovdje, ono. Možda bi se e, rasprava onaj oduljila, ali samo ću kratko ipak reći. Ovdje se ne govori da su oni taguti zato što želi. Nego oni žele da se sude kod taguta. Mi, ne, mi smo završili definisanje taguta. Nego sad je pitanje. Kako ćemo znati da li žele ili ne žele? Šta znači ovo žele? Da li to o tome raspravljamo? Da li to znači je neko značenje unutrašnje koje mi ne možemo znati nikako. imaju, znači, uz to dijelo, uz to dijelo da ide da se sudi kod taguta, imaju popratne stvari koje upućuju na tuže. E, popratno dijelo. Koje je to popratno dijelo? Da okreće glavu od onoga što je Allah objavio od poslanika sallallahu alaihi sallam, kao što dolazi u sljedećem, u sljedećem aktu. Eto, to sam samo htio da kažem. Na to isto tako upućuje i onaj e, povod objave ovog ajeta. A povod objave ovog ajeta je da se muslima sporio sa židovom i nije htio kod poslanika Salah Risanev da se sudi nego kod Kjabidn Ešrefa. I to je znači onaj e, kroz to se može vidjeti uvijek ta želja. Kroz popratne stvari uz samo uz samo suđenje. Dobro. Eto, tu je stala komisija za fetu. Dobro. E sad, sljedeća tema, ko su vođe? Ko su najveće glave, tagutske glave? Tako doslovno stoji vođe koji su glavni taguti, e, tako da kažem, glavni taguti kako se u njih čini kofar. Kaže še i Muhammed ibn Abdullahab, zna je Allah ti se smilao, da je prvi fard koji je postavljen sinu Adamovom da učini kufru tagut. To je prvi fard A onda da vjeruje u Allah. A onda da vjeruje u Allah. I dokaz za to je وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ Mi smo poslali svakom ummetu poslanika da Allaha obožavaju i da se klone taguta. Da ostavi taguta. Ajet Nahl 36. ajet. očiti ajeti u suri Bekara poslije ajetu kursije. Femen yakfur bi taguti wa yu'min billah. Pa ako učini kufru taguta, a povjeri u Allaha, fa kad istem se kebe na orhoti Dobro. Eto, to je prvi vađib. Koji da se učini kufru taguta i da se povjeri u Allaha. Što se tiče svojstva i načina kufra u taguta, to je, on govori, znači nije moj, ovo, on govori, da vjeruješ da je neispravan ibadet bilo koga mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i da ostaviš taj ibadet i da mraziš taj ibadet i da tekfiriš onoga ko taj ibadet čini i da se neprijateljski prema njemu posta, postaviš. Jeste li shvatili kako se čini kufru ta Prvo da ti ne činiš ibadet nikome ima Allaha. Da ostaviš to, da mraziš taj ibadet. Jel tako? Da tekfiriš onoga ko čini taj ibadet ima Allaha subhanahu wa ta'ala bilo kome. I da se ne preteski prema tome postaviš. Što se tiče šta znači vjerovanje u Allaha, znači ovo je značenje kufru taguta. Trebaš da učiniš kufru taguta i da vjeruješ u Allaha. A e šta sad znači da vjeruješ u Allaha? to je da vjeruješ da je Allah Bog ilah božanstvo koje se obožava jedino bez ikoga mimo njega samo se ono samo se on obožava samo se njemu ibade čini i da sve znači vrste ibadeta koje činiš iskreno činiš samo Allahu subhanahu wa ta'ala i da negiraš bilo kakav ibadet bilo kome mimo Allaha subhanahu wa ta'ala da voliš one koji tako samo Allahu i badat čine, da ih uzmaš za prijatelje, da mrziš mušike i da budeš, da budeš njihov neprijatelj. Općenito značenje taguta je sve ono što se obožava mimo Allah subhanahu wa ta'ala, a zadovoljno je sa tim obožavanjem. Od onoga što se obožava, ili se slijedi, ili mu se pokorava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i poslanika sallaha resa. Sve je to tako. Sve ono o čemu se čini ibadet, ili se slijedi, ili mu se pokorava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Sve je to tako. Ha? Kaže, taguta je mnogo, a glavni su pet prvi šeitan koji poziva da se obožava sve mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Tako, poziva u ibadet, u ibadet mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže uzvišeni, Ela ma'ahad ilikum ja bani Adama, Ela ta'budu šeitan. Zar nisam uzeo zavjet od vas o sinovi Adam i da ne obožavate šeitana? Innahu lekum adovum mubin. On je vama učiti neprijatelj. A poznajte da ljudi nikad ne kažu, evo, mi obožavamo šeitan. Šta je ovdje? Da ne obožavate, da ne činite i valjati šeitan, šta je ovdje u ovom majicu? Da ga ne slijede, da ga ne slušaju, da mu se ne pokoravaju. Mimo Allah, subhanahu wa ta'ala. E, to je prvi tag. Drugi tagut, tagut, pište ovo, pamtite koji je prvi tag, Šeitan drugi, nepravedni vladar koji mijenja Allahove propise. nepravedni vladar koji mijenja Allahove propise. Dokaz je ovaj ajet koji smo malo prije spomenjali iz sure Nisa. Elam tara ila alladine jaz'umuna ana mu'minu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih. Znači, zar ne vidiš one koji tvrde da vjeruju ono što je objavljeno tebi i što je objavljeno prije tebi, a žele da se sude kod taguta, a naređeno im je da u njega kufr učini. Va <clears throat> yuridu šeitanu i udillahu dalalem ga ide, a šeitan želi da ih zavede. <clears throat> Treći tagut. Onaj koji sudi mimo Allahovog zakona. Kakva je razlika između ovog i ovog drugog? Ovaj drugi, on je promijenio propise Allahove. A ovaj treći nije ništa promijenio, a on sudi mimo onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio. Dokaz zato, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَيْكَ هُمُ الْكَافِرُ Ko ne sudi po onome što je Allah objavio, pa to su pravi kafiri. Jeste li shvatili razliku između ovada? Znači onaj koji promijeni, ali nije samo on, nego i onaj koji poslije sudi, on ništa nije promijenio, ali ne sudi, sudi mimo onog što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio. Četvrti, onaj koji priziva da poznaje gajb, nepoznato. Dokaz zato je alimul gajbi fela yulhiru ala gajbihi ahada. On poznaje gajb i ne otkriva taj gajb nikome. Pa ko kaže da poznaje gajb ima Allah subhanahu wa ta'ala, znači on je ta vod. I peto, sve ono što se obožava mimo Allah subhanahu wa ta'ala, a zadovoljan je sa tim ibadetom. Dokaz zato, وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَرْزِهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَرْزِ الظَّالِمِينَ Kogod kaže od njih, ja sam Bog mimo njega, mimo Allah subhanahu wa ta'ala. Toga ćemo kazniti džehennemom, to je kazna za valime. Za valime. Je li ovdje valim? Zulumčar. Jel? Ha? Što znači ovdje valim? Kafir! Nema sumnje, jel ovaj valim ovdje kafir? Nema sumnje, on kaže da je on Bog mimo Allaha. Pa Allah za njega kaže da mi tako kažnjamo dalime. Nepravednike. Je li ovaj ovdje nepravednik kafir? Zašto vam ovo ističe? Zato što mnogi ubacuju šubhu i kažu ko ne sudi po Allahovom zakonu fe urajke omul kafiru. U sljedećem ajetu na kraju kaže ko ne sudi po Allahovom zakonu fe urajke omul valimun. Pa kažu vidi je valim i nisi kafir. A evo ga ovdje ovaj valim, jer ovaj valim ovdje nije kafir. Kako nije kafir kaže da je božanstvo mimo Allaha? Kaže ja sam Bog mimo njega. A Allah za njega kaže da je valim. Vidiš da valim nekad znači kafir. Tako? Isto ko što nekad fasik znači kafir. I to je terminologija, nismo je radili, možda nekad uz Allahovu pomoć. Znači, terminologija volum, fisk, nekada znači grijeh samo. Je tako? A nekad znači širk. Jest, može biti znači mimo kufra i širk. Može biti ispod toga. A može biti nekad znači i širk i kuf, kufr. Kao u ajetu oni koji vjeruju i ne pomiješaju svoj iman sa zulom. ovdje se svi u Fesiri kažu da ovdje ne pomiješaju svoj iman sa vulmom, odnosi sa, šir, sa širkom. Dobro. Kaže na kraju, znaj da čovjek neće postati vjernik u Allaha dok ne učini kufr u ta taguta. Kad je nabroj ovih pet taguta, kaže na kraju, znaj da neće čovjek postati muslimanom, mu'minom u Allaha dok ne učini kufr u taguta. Čovjek ne vjeruje Allaha dok ne učini kufr u taguta. Dokaz za to, bi taguti بِتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِلَّهِ Pa ko učini kufru taguta prvo, pa povjeruje u Allaha, فَقَدْ bil بِالْعُرْوَةِ الْوِثْقَ لَنْ فِي الصَّامَرَهَا Wallahu samir alim, on je se uhvatio za najčušće uže, koje nikada, znači, e, se ne prekida, Wallahu samijun alim, Allah subhanahu wa ta'ala, sve čuje i sve zna. Kaže šejih Suleiman ibn Samhan, Allah mu se smilova. Ovo su riječi u značenju taguta i obavezi da ga se čovjek kloni. Kaže uzvišen, pa onda citira ovaj ajet. La ikraha fi din, kad tebejena ruštu min al gaj, fa men yekfur bit tagut. ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم pa je Allah subhanahu wa ta'ala ob, objasnio da onaj koji se drži za najčvršće uže, to je onaj koji učini kufru tagut. On se drži za najčvršće uže. Ko je taj? Femen jekfur bi tagut. To je onaj koji učini kufru tagut. I kaže, naveden je, naveden je kufru taguta prije imana u Allaha. Prvo kaže kufru taguta, pa tek onda spominje iman u, u Allaha. Zašto? Zato što neko može tvrditi da vjeruje u Allaha, a nije se klonuo taguta. Pa je njegovo, znači, tvrdnja la, lažna. Kogo tvrdi da vjeruje Allaha, a nije se odrekao i klonuo i učinio kufru taguta, njegova tvrdnja je lažna. A še adet, sam še adet negirao kufru Ja, izrekao. Ja mislim da čovjek se tako negira sve imao. Jeste, ako znači, poznaje značenje. Ovo, ako zna, ako zna značenje šehadeta i svjesno negira ta guta, jest. Kaže čovjek, ovdje je, znači, e, da se kloni ta guta, šta to znači? Da ga mrazi, da se neprijateljski prema njemu odnosi najmanje, znači, u srcu, da ga, znači, e, predstavlja ružni da ga nikad ne hvali, da ružno o njem govori, da ga grdi, da odraća od njega, i ako ima mogućnosti da ga ukloni rukom. E to znači da se kloni ta guta. Šta znači da se kloni ta guta? Da ga mrazi. Da ima neprijateljstvo u srcu. Da ružno o njemu govori i da odraća od njega. Je tako? I da ga ukloni rukom ako može da ga napusti. Pa kogod tvrdi da je se klonuo taguta, a nije ovo učinio, nije iskren u tome. Nije iskren u tome. Znači, treba sve ovo da, da ispuni. Što se tiče na što se na kraju odnosi kaže od Selefa od prvih generacija se prenose brojne riječi. A najbolje o tome go je najljepše što je prenešeno su riječi Ibnul Qajma rahmatullahi alim. Gdje kaže Tagut je ono sa čim rob prijeđe granicu. Od onoga što se obožava slijedi i čemu se pokorava. Pa je Tagut sve ono trećim se ljudi sudi mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i poslanika sallallahu alejhi ve sellem ili mu ibadet čine mimo Allaha subhanahu wa ta'ala ili ga slijede bez znanja slijede ga i pokoravaju mu se bez znanja od Allaha subhanahu wa ta'ala ili, ga po, ili su pokorni nekome ili nečemu zašto ne znaju jel u tome pokornost Allaha Jel u tome pokornost? Allahu. Ovo su taguti svijeta. Kad o njima dobro razmisliš. I kad razmisliš o stanjima ljudi sa tim tagutima. Vidjet ćeš da većina od njih se okrenula od obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala i da većina njih obožava tagu, taguta. Tako govori Ibnul Qajim u njegovu vrijeme kad razmisliš, ovo su tako, to ne pišu šta su tako, sve ono što, čemu, što se obožava, slijedi, čemu se pokorava, prije čim se sudim, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, znači čemu se pokorava, a ne zna se da li je u tome pokornost Allaha subhanahu wa ta'ala, to su sve taguti. Kad razmisliš o tagutima i ljudima, vidit ćeš, kaže da većina ljudi danas se ukrenula od obožavanja Allaha kao obožavanje taguta od pokornosti njemu Allahu i njegovo i slijedjenje njegovog poslanika u pokornost tagutima i slijedeње taguta u njegovo vrijeme Allah se smiluje Ibn al-Qayyim a od njega do danas šta mislite se stanje popravilo ili kako molim Allah subhanahu ta'ala da nas učvrsti na istinskoj vjeri sve Ovo, ovo je kraj Ibn Kajim ovog govora. I opet nastavlja šejh Sulejmar ibn Samhan kaže Na kraju ćemo zaključiti da su taguti tri vrste. Tagut suda, tagut ivadeta i tagut pokornosti i slijedjenja. Jeste li zapamtili? Tagut suda, tagut ivadeta i tagut slijedjenja i pokor, pokornosti. Ovdje na ovim listovima gdje mi pišemo, kaže, ciljamo na taguta suda. Zato što mnogi od ljudi koji se pripisuju islamu, se danas sude prema adatima i običajima njihovih očeva. I zovu to pravom pravom, običajnim nekim pravom. Je tako? Tako nazivaju to. Kao što je šerijat ili propisi ađmana ili propisi kahtana prema plemenima. Šerijat kahtana i tako tako. To je taj tagut u pravom smislu. Upravo je to taj tagut. Ovi običaji prema kojima se ljudi sudi. To je pravi tagut koji je, za kojeg je Allah naredio da ga se klonimo. Da ga se ljudi kloni. Spominje, kaže Šehul Islam Ibn Taymije, u svom minhađu. Je tako? U svojoj knjizi Ibn Ketir, u svom tefsiru. Ovo se misli na minhađu sunne onaj Ibn Taymi i Ibn Ketir tefsir spominje, kogod učini to, šta? Sudi se prema tim običajima i koji su, nisu od Allahovog zakona, kaže on je kerafer. Kaže Ibn Ketir, još dodaje obaveza se boriti protiv njega sve dok se ne vrati Allahovom sudu i sudu njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem Spominje kaže, spomenuje šeji Abdurrahman Sa'adi, Allah se smilovao, kullu men hakeme bi gajri šer'i Allahi fahuwa tahut. Kogod sudi mimo Allahovog šarijeta, on je tahut. Kogod sudi i vlada mimo Allahovog šarijeta, on je on je tagut. Dobro. sljedeći naslov koji smo spomenuli večeras, a spada u temu, znači šta je tagut i kako se čini kufr u njega, kaže da tekfiriš taguta i njegovu skupinu i da ih se odrekneš da to uradiš to je šart za ispravnost islama da bi islam nečiji bio ispravan, to je šart. Da tekfiriš, da ga smatraš kafir i da ga se odrekneš. Šta znači kufru ta guta? Kaže, to je da ga se odrekneš. I odrekneš svega onoga u što se vjeruje mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Bio džin, ili čovjek, ili drvo, ili kamen, ili bilo šta drugo. I da svjedočiš da je to kufr i zavrdu. I da ga mraziš makar bio tvoj otac ili tvoj brat. A što se tiče onoga ko kaže ja obožavam Allah, ja ne obožavam nikog mimo Allaha, ali neću da se suprostavljam vođama kaburova, turbetima, je tako, i tome slično, ovaj je laži, ovaj laži ovakav, laži kad kaže la ilaha illallah i on nije učinio kufru u ta u ta tagut. Zašto? Zato što neće da se suprostavi šir, širku. Znači nije sad samo da se suprostavi, nego ne zanima me, nemam ja ništa s tim. Ja ne obožavam nikog mimo Allaha, ovo me ne interesi. Znači, Jeste. Dalje. Znači, ja ne razumijem, ali to sam da pitam dok sam Rabban premakao, nisam to baš razumio, to sam htio pitati. Kaže, ko kaže, ja obožavam, ne obožavam nikog mimo Allaha. Ja obožavam samo Allaha. Ali neću ja, nemam ja ništa sa turbetima i sa onima koji su na turbetima i na kaburojima. Neću, se zamiriti. neću da se zamirim, ja nemam ništa. To mene ne interesuje. Je tako? Kaže, ovaj laži kad kaže la ilaha illallah. I nije učinio kufru u ta u ta vod. Zašto on prethodno nam spomenuo gore da treba to da mrziš, da toga tekfiriš, da ga se odrekneš? Je tako? Kaže dalje, nije ispravan islam osim uz odricanje od taguta i proglašavanjem njega kafirom, tekfirom. Znači mora biti tekfir taguta. Čovjekov islam nije ispravan dok ne protekfiri tagut, tagut. Femen jekfur vid taguti wa yu'min billah. Dokaz pa kućni kufru taguta povjeri u Allah. Je li tako? Zatim spominje razliku između velikog zolma i malog zolma, pa kaže ovo je ispresjecan govor, znači iz nekoliko fetvi, kaže gdje je nepravda i zulm onoga kad čovjek progovori, pa pohvali ta gute. Ili se raspravlja u ime njih i radi njih. Pa izađe na taj način izvjere iz islama. Makar bio postač i bdio noć u obavlju namaz noć. Hoće da uporedi to. Gdje je volom i nepravda onoga ko progovori svojom riječu od sebe sam, pa pohvali taguta i raspravlja se radi njega i za njega. Šta u raspravlja se za njega? Brani ga, štiti ga, staje na njegovu stranu, raspravlja se za njega, pa izađe, kaže iz islama, makar bio postač i klanjač. Od zulma onoga ko ne iziđe islama, nego obavlja jel tako, obavlja ono što, je, što mu je naređeno, ili se od njega, znači, uzme tuđe pravo odmazdom, jel tako, ili mu Allah spano tjela oprosti. Pa između ove dvije stvari je ogromna razlika. Hoće da kaže onaj koji nešto pogriješi, nekoga zakine, pa mu se od njega uzme to odmazdom, tuđe pravo ili mu Allah subhanahu teala oprosti jel tako za njegove propuste hoće da ukaže našto na veličinu i opasnost šta od neodricanja od taguta od toga da čovjek hvali tagut da se za njega zagovara da ga štiti da ga brani tako da kaže na kraju tako mi Allaha moja braća držite se čvrsto osnove svoje vjere. To je i početak i kraj i, i sredina i glava vaše vjere. A to je šehadeten la ilaha illallah. I naučite njeno značaj. I volite pripadnike la ilaha illallah. I učinite ih svojom braćom. Makar bili daleko od vas i učinite kufru taguta i budete neprijatelji njima i mrzite ih i mrzite one koji vole taguta ili one koji se raspravljaju za račun taguta i one koji ne tekfire taguta ili one koji kažu nemam ja sa njima ništa ili kaže nije me Allah za njih zadužio umet, sve ovo nabraje. Ili kaže, nije me Allah za njih zaduži. On je slago na Allaha i potvorio na Allaha. Ko kaže, nije me Allah za njih zaduži. Slago je kaže na Allaha i potvorio na Allaha. Nego ga je Allah zadužio sa njima i naredio mu da učini kufr u njih. U kog? U tagut. Prema tome, ova priča, lijepa priča, nismo mi zaduženi za njih, šta nas briga za njih, nismo mi zaduženi da ovo nije to naša briga i tako dalje, sve pada u vodu. Kako nije kad ti je naređeno da učiniš kufr u tagu? I da ih se odrekneš, makar bili tvoja braća ili tvoja djeca. Zato se držite osnove svoje vjere ne bilite sveli svoga gospodara bez širka, bez da mu činite širk. Allahuma te ofena muslimin. Allahu učini nas da umremo kao muslimani u al-hikna bi salihin i pridruži nas onima koji su dobri. I još kaže O ti kome se Allah smilovao pa mu dao islam, uputio ga u islam. znaš da nema drugog Boga osim Allaha. Nemoj mislit ako kažeš ovo je istina. I ja ću ostaviti sve mimo Allaha. U smislu obožavanja, ali tako? Ali neću se suprostaviti mušicima. Niti ću išta o njima govoriti. Nemoj mislit da si time ušao u islam. Ne Nemoj misliti da s time u islam. Nego, je potrebno i mora biti, postojati mržnja mušrika i mržnja onih koji vole mušrike. I moraš ih grditi, pogrdno o njima govoriti. I moraš se neprijateljski prema njima odnositi. Kao što je rekao tvoj otac Ibrahim i oni koji su sa njim, inna bura e u minkom, mi se vas odričim, u omima ta budune min dunillah i svega onoga što obožavate mimo Allaha. Keferna likum. Učinili smo kufr u vas. Obeda bejna na obejnukum unajdavata od vabba. I između nas i vas je neprijateljstvo i mržnja ebeda. Za uvijek sve dok hatta tu'minu billahi vahda. Ne povjerujete samo u Allaha. Pa kaže uzvišeni femen je kfor bi taguti va ju'min billahi fe kad istem se ke bil uvati kako učini kufru taguta i povjeruju Allaha on se uvati za najčešće uži. Zatim kaže mi smo poslali vola kad ba'atna fi kulli ummetin rasula na nijabudu Allahi ustani bil tagut mi smo poslali svakom ummetu poslanika da Allaha obožavati i da se klonite taguta. Pa kad bi čovjek rekao ja slijedim poslanika sallallahu alejhi ve sellem i on je na istini. Ali, neću da se suprostavljam latu, niti uzatu, niti da se suprostavljam Ebu Džehlu i njemu slični. Ne imam ja ništa sa njima. Lem je sih islamuhu. Njegov islam ne bi bio isprav. I to je poznata stvar. Da je neko došao u poslaniku sallallahu alaihi wasallam i dao mu prisegu i rekao ja hoću da budemo snimani ja vjerujem da si ti poslanik i ja ću te slijediti, ali nemoj mene, ja neću da, nemam ja ništa ni sa Latom, ni sa Vizatom, ni sa Ebu Džehlom, ni sa Kurejšom, da se ne svađa ja sa njima, nemam ja ništa sa njima, da mu Islam ne bi bio ispravo. Je tako? Da mu Islam ne bi bio isprav Kaže Abdurrahman ibn Hasan, rahmatullahi alaih, ko zna što znači la ilaha illallah, on zna da onaj ko posumnja ili se dvomi oko kufra onoga ko učini širk Allah subhanahu wa ta'ala da taj nije učinio kufr u tagut. Znači, nema dvojbi niti sumnje da je mušrik i da je onaj ko učini širk Allah subhanahu wa ta'ala da je kufr. والشوق إذا كان الزمان يا أمة الإسلام بشرى لن يقول بك الهوان قد لاح فجرك باسما الزمان أبطالنا بجهادهم وماضائهم قصام الجبان وبنوا لمجدك سلما بدمائهم بلاغ العنان أبطالنا بجهادهم وماضائهم قصاه الجبان وبنوا لمجدك سلما بدمائهم بلاغ العنان فلتهنئي يا أمتي ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضت والليث يهتف لن أعود فلتهنئي يا أمتي ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضت والليث يهتف لن أعود لن أنثني لن أشتكي لن أرتضي ذل القعود ولا سوف أمضي شامخا رغم المشقة والقيود فقد عشيق المنايا وارتدى ثوب الصمود مكان يوما خائرا يخشى العداء أو يستكين أنا وقد عشيق المنايا وارتدى ثوب الصمود مكان يوما خائرا يخشى العداء أو يستكين يا أيها البطال الذي فارقت أهلك في سكون ورحلت ترفل باسما تشدو بألحان المنون يا أيها البطال الذي فارقت أهلك في سكون ورحلت ترفل باسما تشدو بألحان المنون وتقول عفوا يا رفاق فإنما طال الحنين ولربما الأمل الذي أرجوه ترمقه العيون وتقول عفوا يا رفاق فإنما طال الحنين ولربما الأمل الذي أرجوه ترمقه العيون ولعلني يا إخوتي أكسى ثياب الخالدين يا من إلى خلد مضى وشر الكرامة بالجهاد